A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoće. Dobar put vjerni. Dobar put vjerni. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Posjetite nas na www.paltal.com Soba put vjernika. فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا To su, braće, oni koji ne uči niti vjeru, zna išta od vjere, niti ima kakvu dobi djela. Niti klanja, niti posti, niti šta zna od Allaho vjere, niti. Znači, skoro sam krenuo od Allaho vjere. Takav čovjek nije muslima. Takav čovjek sa islamom nema ništa. To je ono što smo na početku govorili. Taj ima, ima ni tri stvari. Da vjeruješ, da govaraš i da radiš. I da, ako nemaš te tri stvari, čovjek ne može biti vjernik. لنرسوم درب رفعتنا وكوني للهدى علما لنكشف زيف ظلمتنا لنكشف زيف ظلمتنا وبوشا رايت svoga gospodara dok ti ne dođe smrt, a imaju neki sufije i rekli su obožavaj Allaha dok ti ne dođe ubjeđenje, dok ne budeš ubjeđen u Allaha subhanu I kaže posle više ne možeš da ga obožavaš. Pa imamo ti sufijski šehova, ima i dole i po Kosovu, ima i na, na mnogim mjestima u Orahovcu dole i Đakovice i tako dalje. Oni obožavaju Allaha dok ne dođe to imaju svoje mrteve, prva, druga, treća, ne znam koliko već imaju stepene, pa kad dođe do, tog zadnjeg stepena, kaže ja više ne moram da obožavam. Ne moram se da klanja, ne mora da posti, može da pije alkohol, može ovo, može ono, može. Hvala je to ne mjesto. onaj koji misli da može tako, pa je zanevjero u Allaha subhanahu, u Allaha subhanahu wa ta'ala. الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع rade šta hoće, znaju da nema posebno, posebno ovo ovdje zakonodavstvo kako jeste i taj njihov sud, ovaj, ne, neću da kažem pravosuđe zato što je to krivosuđe, posebno kako su oni brzi i tako dalje, zato je kriminal u Sad ćemo braći nastaviti, znači šesta stvar koja ljude izvodi iz vjere, iz Allahove vjere jeste man istehze bi še'i min dini Rasuli sallallahu alaihi wa sallam au thawabihi wa iqabihi kefara. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم onaj ko se ismijava sa nečim što je od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, odnosno vjere Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Bilo da se radi o propisima, bilo da se radi o nagradama koje je on obećao ili kaznama sa kojima je zaprijetio. Dokaz to su riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala u, kome, u, u, ovaj, u koji kaže Reci, zar se sa Allahom i njegovim ajetom i njegovim poslanikom ismijavate? Nemojte se, kaže, opravdavati, vi ste nevjernici pošto ste bili vjernici. Postali ste nevjernici nakon što ste bili muslimani. Subhanallah. Ismijavali su se sa Allahovom vjerom i time su izašli iz vjeru. Ovaj ajet je, braćo, objavljen, objavljen povodom bitke na Tebuku. Pa kad su se muslimani vraćali, to je negdje oko 800 km od Medine, na sjeveru. I ovaj, kad je bila bitka, kad su se vraćali, neki su došli i govorili su za najbolje ashabe, za Ebu Bekra, Omera, Osmana i te. Oni su ih nazivali ovaj učačima Kur'ana, pošto su oni bili najučeni u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Kaže, pogledajte, kaže, one naše učače. Kaže, oni su, imaju najveće trbure. Na, na soframa su, kaže, najbolji, a u bitci najveći su kukavice. I smijavali su, zavikavali su se sa njim. I onda jedan je ashab čuo i pohito je Allahovom poslaniku sallallahu alaihi sallam da kada. Kad je stigo, objava je već bila došla od Allaha subhanahu wa ta'ala. I to ovaj aj. Pa su došli ti ljudi, pa su se kačili za sedlo od deve Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, govorili, kaže, o Allahov poslaniče, mi smo se samo šalili da se prekrati put, da nam brže stignemo, jel, ono, hajmo u šalu, pa bržeći se. I Allah im kaže, zar se, reci, zar se sa Allahom i njegovim ajetima i njegovim poslanikom ismijavate? Zar se sa njima ismijavate? Kaže, nemojte se opravdavati. To što vi vičete, mi smo htjeli da prikratimo put, to nije opravdanje. Vi ste nevjernici, postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici. Nakon što ste bili vjernici. I ismijavanje, braći, sa vjerom. Bilo šta je došlo od Allahove vjere, to je nevjerstvo. Ima ljudi smijavaju se sa bradom. Ima ljudi smijavaju se sa onom hijabom, kao žene što nosi. Ismijavaju se sa drugim stvarima od Allahove vjere. Valah je to nevjerstvo. Vallah je to nevjerstvo. Zašto? Zato što je to došlo od Allaha i njegovog poslanika losama. Allahov poslanik je imao dugu bradu. Allahov poslanik je imao dugu bradu. Njegove žene su bile pokrivene. Njegove žene su bile pokrivene. I onaj ko se ismijava sa ovima ovdje vjernicima, taj se ismijava zbog njihove vjere. Drugo je kad se ismijava, mi međusobno se šalimo, vidi ga, nešto ovamo od dunjalučkih stvari koje nisu vezane za to je druga stvar. To je druga stvar. Nekad može biti lijepa da se malo našalim, nekad može biti i ružna, ali ne spada znači u... Međutim, onaj ko se ismijava sa nekim muslimanom zbog njegove vjere, e to je nevjerstvo. I to se, to je u stvari ismijavanje sa vjerom. Zato što se i ovi ljudi koji su se ismijavali sa shabima, nisu direktno ismijavali sa vjerom, sa Allahom, i sa ajetima, i sa poslanikom. Nisu nego su se ismijavali sa onim najboljim vjernicima zbog njihove vjere, zbog toga što su oni bili hafizi. E to je bio, to je bio njihov kufr i njihovo nevjestvo. To je bio njihov kufr i njihovo nevjestvo. Dalje, sedma stvar koja braću izvodi iz vjere, koja je raširena, pa ne znam ima li mjesto da te stvari ima. A to je sihr. Postavljanje sihrova i bavljenje tim zanakom to je, braće, nevjerstvo. To je nevjerstvo. Evo, danas smo bili u Zemunu, zvala nas i neka žena, ima problema sa sihrom. Srpkinja I Zemuna. Ko je postavio? Postavili je hođa. I išla je kod nekih hođa i postavljali, i razvaljivali, i pravili, šta nisu radili. Žena hoće poludi. Nema, to je jako, jako ruku. Šta je dokaz za ovu vrstu? Da je ovo nevjesto? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Bekare, 102. ajet, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَ فَلَا تَكْفُرْ I nikoga, kaže, nisu podučavali sjehru, a da nisu govorili, mi samo vas iskušavamo i nemojte činiti nevjerstvo. Nemojte činiti nevjerstvo. I onaj koji uči da se, kako se postavljaju sihrovi, i onaj koji radi, i onaj koji ide i naručuje, svi su braći nevjernici. Svi su nevjernici. Onaj ko da mu postavi nekome sihr, da mu sihr vas napravi, i on isti ko onaj koga pravi. Nema među njima, nema među njima razlika. Ali šta je, šta je u tome najgore? Braćo, sihr se ne može napraviti bez kufra u Allaha subhanahu I ti vazi. To su najgora biće na ovom dunjalu. Oni da bi im uspio njihov sihr moraju počiniti najgora dijela. Ta, su ta dijela. Neki idu pa gaze Kur'an. Neki pišu kuranske ajete sa krvlju od menstruacije i tako dalje. Ima različiti. Što? Mora da se približi šeitanu da bi mu šeitan pomogao. Mora da bude isti ko šeitan da bi mu šeitan pomogao. I, da bi, I oni su u kooperaciji sa šeitom. I nema sumnje da je to nevjesto. I nema sumnje da je to nevjerstvo. Jedini, ima jedini način da se liječi od sihra jeste onako kako je liječio Allahov poslanik i ashabi. To je učenjem Kur'ana. To je učenjem Kur'ana. Učenjem sure Fatih. Jedan od ashaba izliječio jednog ludaka tako što je sedam puta proučio suru Fatih. Allahu poslanik je preporučio da se uče kul bi kul kul kul nas. Zatim ajet zatim zadnji ajet i još drugih ajeta koji govore o sihru i tako dalje. I to se zove ruke šer'ije. Ona rukja koja je šerijatska, koja je ispravna. A što se tiče različitih liječenja putem hamajlija, putem stvari, to je nije dozvoljeno. Ima neke stvari koje su kufr, koje su nevjesto, a ima neke koje su novotarija, koje su haram. Ako bi neko napisao Hamajliju, pa napisao kuranske ajete, već kažemo da je to zabranjeno. Kažemo nije kufr, nije nevjesto, ali je strogo zabranjeno. Međutim, ako bi neko pisao druge stvari koje što imaju mnogi pismo, neke petokrake, šestokrake, neke hieroglife, neke znakove, neke to je, to su čisti sihrovi. I to ko uradi i vjeruje u to, ta je izašao iz Allahov vjeru. Drugo što napominjem, drugo što napominjem, braćo, jeste gatanje i vraćanje, proricanje sudbine. To je isto nevijest. Onaj ko u to vjeruje, taj je Jedini Allah subhanahu wa ta'ala zna budućnost i ne smije se budućnost proricati. Gledanje u šolju, bacanje graha, eh, gledanje u horoskop, to su sve stvari, braću, koje izvode iz Allahove vjere. A onaj ko ne vjeruje, onaj ko ne vjeruje, ne smije čak ni da se tome, ne smije čak tome ni da se približava. Kaže Allaho, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, u jednom hadisu, onaj ko ode vraćaru i gataru i povjeruje ono što su oni ovaj, govore, taj je za nijeko ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Taj je izašao iz a u drugom hadisu kaže, onaj ko ode vračaru i gataru, pa im ne povjeruje, kaže, tome se ne, ne prima namaz 40 dana. Mora klanjati, mora klanjati, ali što bi mi rekli na mogu, nema nikakve fajde od toga, ali mora. Ako ne bude klanjao, ne bila, to je već, to je već druga stvar. I stoga, vraću upozoram ovaj, na jednu stvar koja možda je, možda neko se desi da je uradi. Naprimjer, horoskop Alhamdulillah, ja ne sumnjam da, da, da, mi niko ne vjerujemo u te stvari. Međutim, ako bi neko rekao, hajde da vidim šta, šta, šta bi mi bilo. vraćat takvom se čovjeku ne prima nas. To je isti ko onaj ko odje kod vraćara i Nema čak ni gledanja u to. Nema čak ni gledanja, ni gledanja u to. Deveta stvar, deveta stvar, braćo, koja izvodi iz Allahove vjere, jeste men i'taqade أن بعض الناس يسعه خروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع خضر خروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر onaj ko smatra da neki ljudi mogu izaći iz okvira šerijata poslanika sallallahu alaihi ve sellem kao što je Hidr izašao iz Musaovog šerijata. Šta znači to, braćo? Pomenut ću vam priču ukratko o Hidru, ali selam, koja se spominje u surike. Koja se spominje u surike. Musa, ali selam, je mislio da je najučeniji čovjek na zemaljskoj kuli. U svoje vrijeme. Pa je zapitao Allaha subhanahu wa ta'ala da li je on najučeniji. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ga uputio, kaže ima čovjek koji zna i više nego. Pa je on htio da uzme to znanje od njega. I otišao je, Allah s.w.t. mu je kazao gdje treba da ide i gdje će naći tog čovjeka. I on je išao sa svojim slugom i našao. I tražio od njega da se druži sa njim kako bi naučio i on znanje. Musa a.s. Ovaj mu je dao uslov. Šta god ja da uradim, nemoj slučajno da me pitaš. Ništa. Pa su naišli na jednu rijeku i bila je lađa preko rijeke da vozila ljudi. Pa je taj čovjek uzeo i oštetio i polomio je tu lađu. Pa je on pitao, zašto si to uradio? Ovo su dobri ljudi. Zašto si to uradio? Kaže, jesi ti rekao da se ti neće sa mnom moći strpiti? Kaže, neće ti se ti. Pa su, kaže, naišli na jednog dječaka koji se igrao s djecom i ovaj Hidr ga je ubio na mjestu. Kaže, zar si ubio nekoga ko nije ništa kriv? Kaže, jesi ti rekao da se ti neće sa mnom sretati? Zatim su išli dalje. Kaže, ako te još jednom nešto pita, nemoj više sa mnom Pa su išli dalje. Ne išli su na jedno selo, grad i zatražili su stanovnika, bili su ogladjeli da ih, da ih nahrani. Pa su oni to odbili i kad su izašli van grada, naišli su na zid koji je bio skoro oronuo da se sruši pa je ovaj čovjek uzao i se zido je taj zid. Pa se Musa vam začuli. Ti zidaš njima zidove, a oni neće ni da ti plate. Neće ni da te nahrani. Pa mu je to bilo čudno. Kaže, eho ovo je, kaže, kraj između mene i tebe. Nema više putovanja. Rastaj mi se. Nisi izdržao, morao sam svaki put da pijem, ali ću te obavijestiti onome što se, što se desilo. Šta se desilo? Kaže što se tiče lađe, ona je pripadala dvojici siromaha. A kaže iza njih je bio vladar koji je bio zulumčar, koji se spremao za rat i kaže koji je otimo sve zdrave lađe. Ja sam je ovaj, probušio ili polomio i kaže oni će to popraviti, ali ovaj vladar neće tu zato što je ostiče. Imaće i dalje hrane svoju porodicu. Što se tiče dječaka, on je bio nepokoran svojim roditeljima. On bi ih otjerao u nevjerstvo sa svojom nepokornošću. A njima će Allah subhanahu wa ta'ala dati bolji porod od njima. A što se tiče zida, kaže, pripadaju dvojici jetima, siromaha, čiji je otac, čiji, je otac bio dobar i kaže, ispod zida je blago i kaže, ja sam ga popravio zid da, da oni dječaci kada odrastu mogu izvaditi blago da im ne otmu ovi, ovi nisu tem da ih nahrane. I šta je poenta u ovoj priči, braćo, što je vezana, ima puno, hvala i ova priča ima puno fajda, ali ja ću spomenuti ovu koja je vezana za naš ders. U Musavom šerijatu i u kojoj mu je objavio Allah subhanahu bilo je zabranjeno ubijanje ljudi, jel? Ne zna niko, ili je bilo zabranjeno uništiti nekome njegovu imovinu. Međutim, ovaj je uništio, izašao je iz okvira tog Musaovog šerijata i uništio je što? Zato što je on imao znanje koje Musa a.s. nije imao. Dao mu je Allah subhanahu ta'ala posebno mjesto i posebno znanje koje nije imao Musa, Musa a.s. Međutim, da se neko danas dođe kaže pa ja, ja imam pravo što je hid, ovaj, hid što iz Musa ovog ja imam pravo da izađem iz okvira šarijeta poslanika sa osam. To je nevjerstvo. Nema niko pravo. Zato što mi nemamo ono znanje koje on imao. Mi ne znamo ko je dobar, ko je nije, ko je pokoran, ko nije. Ne smijemo štetiti tuđu imovinu. Ne smijemo doći, srušiti kuću da mu ne bi, ne znam, uzeo, neko, da, da mu srušimo jednu sobu i tako dalje. Da isprišimo grafite po njoj. To ne smijemo da radimo. Zašto? Zato što to oni Ili, nažalost, imaju ljudi, imaju ljudi koji su shvatili pogrešno riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ I obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe uvjeđenje. Uvjeđenje. Šta je to uvjeđenje, znači? To je smrt. To je smrt. Ovaj, čovjek kad umre, prikažu mu se meleki. Ako je bio dobar, dođu meleki sa lijepim izgledom. sa lijepim izgledom, sa lijepim cjepinima. I onda on tad vidi gajb, vidi stvari koje do tad nije vidio. I do mu se, i do mu se primaju njegova dijela. Sve što je radio, onda, onog trenutka, kad vidi meleke, nema više. Zatvaraju se njegova dijela. Ne može više da uradi ništa, ni, ni, ni dobro, ni loše. To što je radio, je radio. I to je to ubiđenje. Obožavaj svoga gospodara dok ti ne dođe smrt. A imaju neki sufije i rekli su obožavaj Allaha dok ti ne dođe ubjeđenje, dok ne budeš ubjeđen u Allaha subhanu I kaže, posle se ne moraš da ga obožavaš. Pa imamo ti sufijski šehova, ima i dole i po Kosovu, ima i na, na mnogim mjestima, u Orahovcu, dole i Đakovice i tako dalje. Oni obožavaju Allaha dok im ne dođe to njima, imaju svoje mrtebe, prva, druga, treća, ne znam koliko već imaju, stepene, pa kad dođete do, tog zadnjeg stepena, kaže ja više ne moram da obožavam, ne moram više da klanjam, ne mora da posti, može da pije alkohol, može ovo, može ono, može... Hvala je to nevijest. Onaj koji misli da može tako, da je zaneviro u Allaha subhanahu, u Allaha subhanahu wa ta'ala. I sljedeća zadnja stvar je radu an Allahi, la je wa la, wa la bih. Kaže zadnja stvar jeste da se čovjek potpunosti okrene od Allahove i Niti je uči, niti radi šta od Niti je uči, niti radi šta od To je, braćo, stvar koja nema komentara. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Aha. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ اللَّهِ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ Kaže, ko je veći nasilnik od onoga ko kad se opomene Allahovim ajetima okrene se od njih. Zaista ćemo se mi nasilnicima osvetiti. zaista ćemo se mi nasljednicima posvetiti. To su, braći, oni koji ne uči niti vjeru, zna išta od vjere, niti ima kakvi dobri djela. Niti klanja, niti posti, niti šta zna od Allaho vjere, niti... Znači, što se krenuo od Allaho vjere. Takav čovjek nije musliman. Takav čovjek sa islamom nema ništa. To je ono što smo na početku govorili. To je ono što smo na početku govorili. Šta je ima? Iman je tri stvari. Da vjeruješ, da izgovaraš i da radiš. I da Ako nemaš te tri stvari, čovjek ne može biti jedan. Čovjek ne može, čovjek ne može biti vjernik. I kaže, ovaj, kaže imam Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullah, ولا فرق في جميع هذه النواقض بين هازل والجاد والخائف إلا مكرم. Kaže i nema razlike u svim ovim stvarima koje smo dosta spominjali. Između onoga koji ih radi iz zapkancije, što bi mi rekli, iz šale, ili ovaj iz ozbiljno ih radi, ili i strah. Čak i strah nije opravdanje. Osim muki. Onaj koji je prisiljen. Dođe prisiliti pušku na čelo i kaže uradi to ako ne uradi iskubit ću. Nije ti onda grije, nije ti onda, nije onda kuh da se uradi neko djelo ako smatramo da će nas ubiti i tako dalje. Kuluha min ima je yakunu khatara. I sva ova djela su jako, jako, jako, kaže, opasna. Wa akferu yakunu wukuan. I najčešće su ova djela međunarodna. I sami to možete vidjeti i sami možete to znati. وينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم kaže i na svakom muslimanu je da se čuva i da se boji od ovih stvari za sebe. Svakom musliman treba da se boji sam da ne upadne. I molimo, kaže Allaha, da nas sačuva od onoga što će ovaj razljutiti našega gospodara i što, i što će nas dovesti u, u bolnu patnju. I šejh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah, u komentaru ovih nevakida kaže dodaje se na onu četvrtu vrstu, četvrti ova stvar koja izvodi iz vjere, kaže, dodaje se sljedeće. Men i'teqade ennel al wal-qawaninu allati jesunuhan an-nas min shari'ati al-islam aw annaha leha, laha aw annahu yajuzu at Kaže onaj koji misli koja je četvrta stvar bila? možda se neko sjetiti. Ne može niko porediti da je upreskok nekako bi se sjetili, jel? Ja? Četvrta stvar jeste da onaj koji smatra da je nečiji sud i nečiji e, zakon bolji od zakona Allahovog poslanika sallallahu alejhi Pa kaže šejh kaže onaj ko smatra da su zakoni i propisi ovoga u ovom naše vrijeme koje su ljudi izmislili bolji od Allahovog šerijata ili su isti ko šerijat ili čak da se smije pred njima suditi, pa makar i smatrao da je šerijat bolji. Kaže, takav je kafir. Ili, kaže, onaj ko kaže da šerijat islamski nije pogledan za 20. vijek. Da je on zaostao. Ili da je šerijat razlog što su muslimani zaostali. Takav je, takav je nevjeri. Ili da je šerijat važi samo za ibadete da šerijat važi samo za ibadit, a što se tiče što se tiče drugih stvari, bankarsko, vama, to nema veze. Može kamata, može, može, može. Važno je samo i da, da su ispravni. i to je, kaže, nevjerstvo. I također pod ovu vrstu spada onaj ko smatra da izvršavanje šerijatskih kazni, da je to zaostalost. Na primjer, da se lopovu treba osjeći ruka ili da se kamenuju blodnici i tako dalje. To je Allah propisao. I vallahi kad bismo se pridržavali tih zakona, zavladala bi sreća u našim, u našim društvima. Zavladala bi sreća u našim društvima. Ne bi bilo krađa. Ne bi se bojo da ostavi svoje auto. Ne bi se bojo da ostavi svoj stan, zaključak. Ne bi se bojo no, mnogi drugi stvari. Samo kad bi dvije, tri ruke osjekli, kako bi se svi lopovi povukli. Nego, Rade šta hoće. Znaju da nema posebno, posebno ovo ovdje zakonodavstvo kako jeste i taj njihov sud. Ovaj, ne, neću da kažem pravosuđe zato što je to krivosuđe. Posebno kako su oni brzi i tako dalje. Može, za, za, zato je kriminal u procvatu. Zato je kriminal u procvatu. I na kraju kaže Ej كل من اعتقد أنه يجوز حكم بغير شريعة الله في آه، في معاملات أو حدود أو غيرها وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعا وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين كاجه Onaj ko smatra da je dozvoljeno suditi po ne Allahovom zakonu u običnim stvarima, međuljudskim odnosima, ili ovaj, kad su u pitanju ovi eh, hadovi, odnosno kazne ove šerijatske, ili neke druge stvari, kaže, iako je smatra da je šerijat bolji. Znači, on smatra da je dozvoljeno suditi po ne zakonu, a opet misli da je šerijat bolji. Dozvoljeno je ići sad po sudovima ovim kafirskim, dozvoljeno je e, slijediti zakone ove kafirske, kaže takav je kafir. vjerna obidalike je kunuka. Zato što on na taj način ohalaljuje, zato što kaže on na taj način ohalaljuje te stvari. Onaj ko kaže dozvoljeni zinalu, on ga je ohalalio. On ga je ohalalio, a onaj ko ohalali nešto što je Allah zabranio, ili ko harami nešto što je Allah dozvolio, taj je izašao iz Allahove vjere. Taj je izašao iz Allahove vjere zbog haditha Ali a, Adi ibn Abi Hatim radijallahu anhu, on je bio kršćanin. Pa je čuo kako Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči ajet i tehadu ahbarahum wa ruhbanahum min Kaže oni su uzeli svećenike svoje i monahe svoje za gospodare mimo Allaha subhanahu Pa kaže ovaj Adi ibn Abi kaže Allahu poslanice, mi nismo obožavali mi, smo, mi nismo padali na seđu. Kaže, za nisu ohalaljivali ono što je Allah ohramio? Kaže, jesu. Za nisu o, ovaj, o, ono što je Allah ohramio? Za nisu ohalaljivali ono što je Allah ohramio? Kaže, jesu. E, to je, kaže, balje. To je i balje. Na taj način ste ih, znači, uzeli za gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I na kraju molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od ovih stvari. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam učvrsti naša srca na istinu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam naše posljednje riječi budu ašhedu an la ilaha ila la vane Muhammeda Rasulullah. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sastavi na dunjaluku, u džennetu, na ahiretu, ovaj, u džennetu kao što nas je sastavio na ovom dunjaluku. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vam poveća i meni i vama naše znanje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi što ste saborali, a sad će vam se bi lahi ta'ala obrati naš brat Izet Hadžić, koji je naš večerašnji musafir i on će pričati bi lahi ta'ala nešto malo lakše teme. <laughs> ja znam, braće, da ove teme nisu puno zanimljive za slušanje. Isto kao oni što su, sam malo prije spominjao priču, kad je šeji opret o kitabu Telhid stala. Pa umorili su, ljepše malo pričati, i sinoć kad sam braću pričao u Smederevu, bile su opšte neke teme, bilo je mnogo lakše da sluša. A noć ja vidimo poneku i zaspo, jel? Ali da Allah subhanahu wa ta'ala pomogne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok. Jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti na faku. Islamske teme, informativni materijal, kutubhana, video i audio, downladen arhiva, Kuran i tefsir, akida, fik, zanimljivosti vezane za stanje Islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. حسن الفجر بلوجا أبناء عراق لا تهنوا وصمودا أولاد العوجة فخيول الله قد انطلقت صبحا للعزة مسروجة فخيول الله قد انطلقت صبحا للعزة مسروجة فخيول الله قد انطلقت صبحا للعزة مسروجة فخيول الله قد انطلقت Posjetite nas www.stazomislama.com i www.esunne.com أجيل الظلام بين آهات الكلام في صراخ الطفل لما بيته أضحى ركام سرت أستجدي صحابي في حمى www.paltal.com Soba put vjernika صراخ الطفل لما بيته أضحى ركام سرت أستجدي صحابي في حمى البيت الحرام لا أرى في الناس جدوى غير تقي الحمام وأنا في القدس portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. za koje kažu mnogo toga, a najmanju istinu. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom www.paltal.com Soba, put, vjernik.